macca simore nogas e go nden ɓe pandima yerusalem haa ɓe jettima betafase e dow haayere oliwe o neli almuɓe ɗiɗo yo jettoyo o wi ɗumen jehe natoye e ngoye wuro wongo yeeso mon so on jettima mo on jiiɗone ɗon babba jarla ina humi ina wondi e mola mum kumteɗi gaddanonmi so woodi biɗo on hunde mbiye ɗum joomiraaɗo o ina sohli ɗi ɗone ɗon ma on goppe ngaddon ɗi ɗum ardi ko mbele ɗum ɗo ko annabi o wiino ina timma mbiye ɓesgu siyon ƴeew laamɗo ma nani ara e ma ina wondi e yankinaare ina waɗɗi mbabba ina waɗɗi molo ɓii daaba e on sahaa almuɓe ɓe njehi mbaɗi ko yeesu yamiri ɗumen ko ɓe gaddi babba jarla ba e mola mum ɓe jappi e majji wutteji maɓɓe o waɗɗi ko ɓuri heewde e diɗɗal he werti wutteji mumen e laawol woɗɓe goni e helde cate kecce ina berte e laawol he ɓe gardimo ɓe keedi caggal makko ina gulla ina mbiya teddungal woolani taa num dawda o yo barke jippo he garowo he inde jomirano o teddugal woɗani gonɗo to nokkuji ɓurɗi towɗe o nden o naati yerusalem yimɓe ɓe puɗɗi jirguitade ina mbiya holi o kam diɗɗal ngal woni e jabade ina wiya ko annabi yeesu mo nasaret e nder diwan ganile o naati e galle allah he o riddi yeeyatnooɓe e soodatnooɓe ɗoon ɓe fof o liɓitaaɓe weccooɓe kaalis ɓe e jooɗorɗe yeeyooɓe pooli ɓe caggal ɗum o wiiɓe ine winnda gallam maa laato tororɗo kono noon oɗoni mbatta mo suuɗorde wuyɓe wumɓe e laƴooɓe ɓattiimo e nder galla allah hee o sellini ɗumen ardiiɓe yettinooɓe sadak ɓe e sariyankooɓe ɓe ceki ne jeeyi geɗe kawniɗe ɗe o waɗata ɗe e nde nani sukaɓe ina gulla e nder galle allah he ina mbiya ko ɗum waɗi ɓe mbimo a nani koɓe kalata ko o wiɓe eyyi mi nani kay mate on meeɗa tarade ɗum ɗo a waɗi ha wasnuɓe e muynoɓe batti yettudema caggal ɗum o serti e maɓɓe o yalti saare nde o fayi betani o waaloyi toon subaka jango e mum tawi omo ruttoto saare to o heyɗi e laawol o soyni ƴiwi e sara laawol he o seli kono alaa ko tawi e makki so wona berem lefi e on saha o wiiki wota a waɗɗiɓɓe haa abada ɗon e ɗon ƴiwiki yoori kos nden almuɓe ɓe njii ɗum kaawa naamniimo mbi holinoki ƴiwi yoorde jooni tan o jaabiiɓe o wii e goonga moɗo wiya on so tawi oɗon jogii hoolaare kadi on cikkitaaki ma on ndiw waɗde ko mbanmi kiiɗo ƴiwi ko ma on mbaawa wiide hay ndeɗo hayre ɗuggito ɗo gonɗa ɗo pukkoyoɗa nder gueej wonira noon kala ko ñagori ɗon torde tawi oɗon gonɗini on keɓat o naati e nder galle allah he ɗo woni e janguinde ɗo ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e hohoɓe leñol ɓe ɓattimo naam ni mbi holi to pawɗa geɗe ɗe mbaɗata ɗe holi jamirɗoma ɗe o jaabiɓe o wi'i ko namnal gotal tan min ne namnotomi on so on jaabima mi haalana on holito pawmi geɗe ɗe mbaɗanmi ɗe holinelɗo yaya yo baptisoy ko allah walla ko yimɓe ɓe goni i yewtidde e koye maɓɓe aɓe mbiya so en mbi ko allah nelimo mawo namno en holi ko waɗi en gonɗinanimo kono kadi so en mbi ko yimɓe nelimo diɗɗal ngal yanate men ngati yimɓe ɓe fo jaggiri yaya ko annabi nden ɓe njaabiimo ɓe mbi'i min ngannda hulinelɗo mo o heɓɓiti o wi'iɓe nden noon miinne mi haalanta on holiɗo pawmi geɗe ɗe mbaɗanmi ɗe holi ko ngannduɗon e ɗum ɗo meeɗi waɗde sahaa gooto gorko gooto jogiiɗo sukaaɓe ɗiɗo worɓe ɓadi gadano o wi'i ɗum ɓinngelam daw hannde to ngesere ceŋto ɓiɗɗo o jaabi wi dawaani kono nde yehi haa ɓooyi ɓernde makko waaccimo o dawi baabiraɗo o noddi ɓiɗɗo ɗimmo o wiɗum kañum ne yo daw to ngesore sengto on ne jaabi wi eeyi baaba mami daw kono dawaani holi e maɓɓe jaɓanɗo baaba mum ko wi ko ɓe njaabi ɓe mbi ko gadana o nden yeesu wiiɓe ɓe e goonga mbuɗo wiya on renndinooɓe juutiɓe kañumen e rewɓe yeyooɓe tebbuuli mumen ɓe nana gato on naatde e laamu allah he ngati yaya arii e mon kadi holli on laawol peewal on jaɓanaani ɗum kono renndinooɓe juutiɓe kañumen e rewɓe yeyooɓe tebbuuli mumen ɓe ngoongɗiniima te haynde njiiɗon ɗum nde ɓerɗe mon mbaccaaki on ngoongɗinɗon mo keɗo ɗe ngol ɗo tinndol gonngol gorko gooto meeɗii waɗde ngesa reseng howi ɗum haa hiɓɓi asibiɗirka waɗi kiw caggal ɗum woodi ɓe o waddi rempeccen o ɗanni nden yehi haa ɓoggere reseng faandima o neli to remoɓe to sarwoɓe makko yo gaddanoy mo geɗal makko e gurnani ngesa he kono remoɓe ɓe jaggi sarwoɓe ɓe pii heen gooto haa ɓakki e ƴiƴam mum mbari goɗɗo o beddi tataɓo o e kaaƴe jom ngesa o neli e maɓɓe sarwoɓe ɓurɓe adanɓe ɓe heewde kono remoɓe ɓe mbaɗi ɓe no mbannoo ɓeeni o sakkiti neldo toon ɓiyi ko gorko o wi'i maɓe kertu ɓiyam o kam kono nden remoɓe ɓe njii ɓiyi ko o mbiyodiri e koye mumen ko oɗo woni donowo o ngare mbaren mo keɓten ngesa ba e on sahaa ɓe njaggi mo ɓe mbeddimo to caggal ngesa to ɓe mbari mo joni noon so jom ngesa reseng o ari holino waɗata remoɓe ɓe be, ɓe njaabiimo ɓe mbi'i o warat ɓe remoɓe bonɓe haa maaya pak o watta ngesa ba e juuɗe wodɓe totteɓo mo geɗal makko e ngurdaani mappa nde basoña fof caggal ɗum yeesu wiiɓe mataw kay on tariimo ɗum ɗo e bindi he haayre nde mahooɓe ɓe nduuñi nde ko kayre wonti hoore maadi ndi ko ɗum woni ko joomiraaɗo o waɗi te ina haawni e gite men ko ɗum waɗi boɗo wiya on maa laamu allah ngu heɓte e juuɗe mon e resnde leñol baɗowol ko ngu haandi kala janɗo e ndeen hayre ko kañum moñoto kadi kala mode yani nirkoto ndeen ardiiɓe yettunooɓe sadak ɓe e farise en ɓe nani tindi makko ɗi paami koye mumen ɗi payi ɓe ngoni e yiilaade no ɓe njaggirimo kono ɓe cuusaano yimɓe ɓee ngati kamɓe fof ɓe jaggirnomo ko annabi